Gula Alen irriak beraz eh, hiriburuko uh, alkatea eta uh, nolaz kontseilu horokorreko kidea beraz boska bat eginda ez da finanziatuko gehiago Tur satia eta hori HT riburuzko finanziamendua delarik uh, Bayona eta Bordale arteko doendaia eta Bordale harteko satia egiten ez den bitartean behintzat erran duzu ostion hogeita amak milioi emanak izan zirela Alen finanziatzeko Tur Bordo hori xautzea ipatu duzu diruri galtzen da uh, mana delarik Ni nik uste dut uh, diru hori uh, galdia dela, eh, ez eh, du la berriz harrapateko. uh, berriz ere uh, erten dut uh, eun milion bozkatu duela uh, linea horrendako eta engaiamendu bat uh, badela, ordean mementuan uh, galditzen da, presionearen uh, egiteko, baina beldurniz, sos uh, hori guzia uh, botako duela eta ema, ema, emanen duela. Eta estudiak ez padira egitene eta, eta ez pada pasatzen zena eh, LGV jvebe Egan duzu, e, ostion, sortziak aintzin, e, dosier batean, e, etzela, eramaiten altzirera emaiten al proieto berria eta huaiko linena againatzea, biak, eta bon, hor gelditzen dira irutanoi milion, edo irurutanoi, eta amar milion, e, diru baliatzen alda, agaberitzeko, edo... Ba, Dudarik du, du, du, gabe, mena, hortako berdira erabakiak hartu, eta e, kontxeru erdibidetan gelditu da, ordean, gelditu du finantzatzetik, baina denbora berian galditen du estudien segitzea. Hor, galdinutana da eh, eh, beste estudio mota atzuin eh, e-, egitea, huaiko tren, tren biden eta modernizatzea, berritzea, antolatzea, eta hortan ezari behar duela sosori, eta oita amak milion horiek e, gibererat eman behar di, di, dituztela. Baina, mementoan ez gira ono hortan. Horiek defendiatzen dute, sozialistek bereziki, eh? linea berri batekin, eskualdeko akitaniako ekonomia garatuko duela, hortan tematzen di dira, ortako nahi zuten, erina berri bat egin atxurutuki? Ekonomian eh, sinesten baitzuten? Nik ez dut uh, eh, komprintzen zertako tematzen dien. Uh, lehen ministroak gauzak argiki uh, errantu, kontutan hartu ditu, ostean aipatu dituan uh, txosten guziak, orientabide horiek argiak dira. Uh, ordean, guaiko trenbideak direra antolatu behar, Dunkerk, Le Havre, Marseilleko portuak antolatu behar direra, Paixe eta Lioneko aglomerazioen ingurian, transport transportgoak jenden transportuak hobetu behar direra eta uh, lehentasunak hortan ezagi behar eh, direra. Odoan bai tematzen dira oraino eh, ostian errandut uh, mito bat dela viteza handia mito bat dela eta horire argiki agertzen da txostenetan agian, agian egun batez uh, president horiek konprituko dutera ze egin behar den. Bada zerbait horren giberan, ez, ere zeren, eh, bada proiektu bat, eh, gero eta persona gehiagok definitzen dutena, beraz, linearen eh, behitzea, ikerketak eginak izan dira zentzu horretan, eta ikusten da, be, diru mailan askoz ez gutiago izango litzatekela, beraz, fen, kostu gutiago izango luke, luketela linea behitze horiek. Zergatik, ezken finen pertsona horiek, bada enpresen inguruko zerbait kontratuak, ba, bestu behar dira, gobernuak baditu, lagun batzu behar da, diruztatzeko guguarekin, olako zerbait bada giberan? Ba, ez, dakit zerretan giberan, bera, Eh, hor ikusten aldu duguna edo pentsatzen alduguna da RFF-ekoek eta SNCF-ekoek uh, eh, antolatuak direra eh, politikoen unkitzeko eta beren proiektuen aintzina azteko. Uh, organizatiak dira, uh, lo lobin uh, erten dena, nik uste dut hori egiten dutela eta, eta, eta untsa. Eta denbora berian, haute txigeienek pentsatzen dute, viteza handia uh, modernitatea eta marker handi bat dela eta, eta, eta bakarra, eta mementoan gauzak hor hortan dudan badirare, eh, anitzek eh, dudak badituzten, baina ez dira oraino mentoratzen eh, kontrabozketzeat. Joan den azteko bilkuran, erran duzu hostian, eh, ala ere, haintzina, edo haintzina segituko dute ikerketek, bai eta endaiaren arteko estudioakari, zu kontrazinen logika batean egoiteko, baina, eh, badira ikerketa horiek, gana edo ez dela proiektua ehortzia? Proiektua ez da ahase eurzia, eh, eh, erabaki, erabaki eh, ministro, eh, lehen ministroain erabaki bat behar da, hor bere pentsatzeko mulia eh, eman du eh, txostenak kontutan hartuz, baina erabaki bat, izan beharko da, eh, gobernamentuak beharko du eh, erran memento batez, estuduak gel, gelditzen dituzela. Hor mementoan ez hori erten, eta erten duten menturaz, eh, estudiak segitzen alditu ditu eta jo ikusiko dela eh, egin behar den eh, edo ez, mena hori eh, debaldetan da denek bai, baitakigu ez dela eginen. Mm -hmm. Aipatzeko da, behar da, kontsiloak hartzen duela erabaki hori, beraz, bi zentzuetako erabaki e, berezi hori azken finean, badira beste aukerak azken finean ikerketa horiek oztopatzeko, behitz boska bat eginen da, egiten alda? Ba, dozera horretan ez, ez, gira ono, uh, uh, hori ez da bururatua ordean nik uste dut ono uh, uh debateak izanen direra. Eh? Uh, nik uste dut hor jendek uh, eta kontxeru ere uh, hor bigaginen kontraboskatzeko eta bi uh, izan dira, bi sozialist eta ene, ene, ene enekin uh, kontrabozkatu du mena uh, denek hartan dute dudak ba, ba, badituztela. Eh? Ordean sozialistek uh, beren disiplinarekin alde bozkatzen dute, baina eh, nik mm, mintzatzen niz zonbaitzuekin eta agian egun batez guk dura majoritatea ukanen. Disiplina, strategia hori alderdiko eh, dis, uh, disiplinak dira edo strategiak, baina ala ere berlit, berlitake hortik ateratu pixka bat olako gauzetan dudari gabe, eh, odian eh, nik, eh, nik dosierak banazka ikusten dut eta, eta alde edo kontra bozkatzen dut, lehenik hola ikusi behar baita. Gero talde handiek beren logika badute ere, ene dureko labazek sustengatzen du ruse eta ez da rusen kontra joiten al, ordean dosier hori uh, usten du hortan. Bon, nik uh, uste dut memento batez, uh, bon, gure responsabilitateak hartu behar ditugula eta eta erran behar dugula dosier handi batian, eh, horrelako do, handi batean, edo kontragira, edo aldegira. Eta, uh, bon, ale ikusten dut, eh, zonbait urtez, estapenean bakarrik uh, banintz, ba, nintzen, bakarrik nintzen uh, kontxeru kontra, uh, kontra iduriz, egun ikusten dut, halere jendeatzu eta beste autetxe batzu, ene alde uh, direra eta hori uh, berri hona da. Zortziak eta amar ditugu Euskal Iratietan horretara zein alain irriart gurekin eh, dugula kontxilu kidea, atxeteren aurka beraz edo behintzat turbordo zatiaren dirustatzea gelditu da, hori dena berekin aipatu dugu, horretara ere bai, hiriburuko alketa dugula alain irriart. Aktualitatea, egunero urbiletik segitua, goizberri emankizunean, egunero gomita bat. Eta preseski, haute eskundean gaiari lotuko gira gure gomitekin, eh, behin baino gehiagetan aipatua izan eh, duguna itxasun inguruan eh, gehien bat, horrengoan iribururat jonen gira, haute eskundeak aipatuko ditugu zurekin alean behitz presentatzeko bidean, zirea horretaraziz, 2000 batetik iriburuko alkata zirela. Ebe, egia harteko, ene erabakia ez dut uh, eh, arrasa artia, artia eta publiko eranen dut urrian. Eh, Kontseru, uh, eh, kon, ikusten dut uh, banazka eta urrian hartuko dut, uh, asten buruan hartuko dut erabakia. Zerkalatzen handu zure erabakia? lehenik proiektua eta gio jendak eh, bon, motivatiak, eh, motivatiak bat dira, eh, joaiteko, gure eh, zomait izan ez aizan gira danien hiriburun eta gure kantona hori ikusi nahi dut berdin ala motivazionea hor dela, bi mandatu egin ditut, hor pentsatzen dut lehenik pentsatu behar dela, erabaki onbat bat hartzeko eta gio erabaki hartia izain delaik abietuko gira elgarrekin. Bi kampaina egin dituzu jadanik iriburun, behar badak gehiago ere utzin, ala, <clears throat> baina uh, bi kampaina hausitu, eta, bon, ala ere, uh, sedian uh, zinitin eh, proietoetan, badia zonbaitzu ala ere ono bururaino eramanak ez dituzunak? Bai, eh, bon, aniz gauza egin, ditugu, uh, bai kolezioa ekarazi, bai hortzen bat egin, uh, eskantina bat egin, sozial mailan etxe bat egin dugu uh, gue aktivitaten egiteko, bon, aniz gauza egin ditugu, baina hiriburun uh, falta dena menturaz da uh, herri, herri zentro bat, eh? eta estudioak eh, gehiatu ditugu e, meriain zentro hortan eh, ezartzeko eta egiazko plaza baten egiteko hori estudietan da, eta bon, horren menturaz e, al, abiatzen algira ergarrekin. Berriz joiten bazina, beraz kampaina batean eta berriz ere beraz be, alkate iziteko sede uneekin Horengo talarekin izango litzateke, horretaraziz beraz bertzale bat zirela, ehatxe baiekin joiteko aukerak ikusten dituzu, olako negoziazioak hasiak dira? nik, bon, hidi hidi badut ekipa bat, ekipa idekia, badira bai euh, sozialistak, bai ekologistak eta eta berzeleak, ben, geienak, euh, euh, lista, lista plurala dugu, eta hori hori ekipa hori bultzatzen dut, eta elgarrekin arzen gira, ideia atzuein inguruan, proiektuaten inguruan, biztan dena uh, eh, errialkargoko eh, lanetan partze hartzen dugu, hiriburuko dosierretan, bai eta ere eskualeriko eh, dosierretan. Hordean, kolektibitate berezia, uh, dudarik gabe hori hori uh, sustengatzen dugu eh, eta eta eta galde egiten hala uh, inguruan lanean hartzen gira eta eta gio beste uh, beste ene eh, pertsonalki parte hartzen dut ere uh, bilgaitenen eh, gauzak uh, uh antzina diten uh, erri, uh, erri guzietan eh, abertzaleak ez diten egon uh, besten, komentatzen baina sarditen eh, sarditen uh, erri, Bizkaiko eh, de, departamentuko uh, egituran, gauzen uh, aintzinatzeko, uh, debaten, debaten ezartzeko, gue pozizionein uh, atxikitzeko, erabakiak deliberuak hor uh, pasatzen baitira. Eta importanta, importanta atzen baiten dut ere uh, abertzarek organizaditen. Badira zonbait talde, bildu behar, uh, bildu gira. egiteko, gauzak pusatzeko, bai hiriburun, bai ustaitzen, bai bai eta lan horri buruz uh, uh, joiten gira elgarrikin. Urian, data zehaz bat bauzu? Nez jakin aziko duzu, edo? Oa, ba, somaita esten buruan fite, fite, fite ginen da, eta errenen, errenen ortset urian. Kampaina Biak da, eh? <laughs> Beste, azken galera bat, bukatzeko behar, uh, amets bezala, amets bezala, edo ez, azken fina egin diguzu. Zugeta zurean aia ondoko egietan, alkate, egestuko dituzke aferak? Be, ene abiatu da, eh, bon, uh, abertzale eh, de, uste dut hori importanta dela, eh, uh, Bayona, Miarritze, Angelu, Donian Eloizune, herri, handiak dira, eta abertzaleak hor uh, hirietan, eh, sartu behar, dugu, eh, kontxelietan, eta, hala, ez bada hain erresa ere, uh, nik uste dut, hala, organizatzen direra elgarrikin, eh, kusten dut ere uzaitzen, ekipa enter bat badera, bon, abertzaleak eh, biltzen dira, uste dut anitz abertzale izanen direra erriko eh, bozetan hor presentatzeko eta uste dut hori dira eh, berri importantera eta hobeena. Ebe horrekin bukatuko dugu gaurko elkerrezketa, alen hiart eskertuko zaitugu, unat horbildurik gure galdera erantzuteko. Mil eskertziak.